Da će je čuvati od bilo kakve izmjene. I evo, 1400 i nekoliko godina to se potvrđuje. Kur'an i Kerim još uvijek je među nama. Međutim, to što je Kur'an Allahova dželavala knjiga među nama. To je zasigurno njegova blagodat, Allahova subhanahu wa ta'ala, ogromna blagodat među nama, ali isto tako i obaveza naša prema toj knjizi, da je slijedimo, prije svega da je čitamo, izučavamo, proučavamo, a zatim ono što nađemo u njoj, da po tome radimo, postupamo, da slijedimo upustva smjernice koje se nalaze u toj veličanstvenoj knjizi, jer Kur'an nije objavljen da se zamota u peškir i stavi negdje na policu, u regal i slično, ormar. Ne, već je Kur'an objavljen da se čita i ne samo čita, već dakle da se izučava, proučava, da se radi po njemu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, kao što rekoh, obećao je da će čuvati ovaj Kur'an neizmijenjen do sudnjega dana. Kao što je rekao u suri Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Doista mi smo objavili ovaj zikr jedno od imena Kur'ana jeste zikr jer nas Kur'an podsjeća prije svega na Allaha subhanahu wa ta'ala, zatim nas podsjeća na ono što je bilo prije od dešavanja na ovome svijetu Dunjaluku i ono što će biti poslije nas do sudnjega dana, čak šta će se dešavati na sudnjem danu, nakon toga u džennetu i džehennemu. Kur'an je doista, doista i tekakav, i tekakav zikr na mnogo šta nas podsjeća. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Mi smo objavili ovaj zikr, ovaj Kur'an i mi ćemo nad njim djeti. Mi ćemo ga čuvati. Dakle, ovaj Kur'an ostaje do sudnjega dana i nama ostaje obaveza do sudnjega dana da ga učimo, izučavamo, proučavamo i po njemu radimo. Allah subhanahu wa ta'ala nam je u ovoj knjizi, veličanstvenoj knjizi Kur'an i Kerimu sve pojasnio. To je uputa za nas, upustvo za nas. Ko bude se prihvatio te knjige, slijedio Allahove naredbe u njoj, i ostavljao se onoga što mu njegov gospodar Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an i Kerimu zabranjuje, taj ni od čega neće strahovati, niti će iza čim tugovati, neće strahovati za onim što neće strahovati od onoga što se nalazi ispred njega, niti će tugovati za onim što ga je prošlo, jer ono što ga čeka od Allahovi subhanahu wa ta'ala blagodati na sudnjem danu na ahiretu, u džennetu, nema poređenja na dunjaluku, nema ni jedne blagodati koja se može porediti s takvom blagodati. O tome govorimo i u ovoj našoj emisiji, dakle u ovom dijelu komentara sure El Bekara. Kao što nam je poznato, evo već duže vremena družimo se s komentarem sure El Bekara. Sura El Bekara je medinska sura, jedna od prvih sura koje su objavljene u Medini, dakle nakon hijdžre Allahovog poslanika alihi salatu sam iz Mekke u Medinu i ona je najduža kuranska sura, druga je sura po redoslijedu kuranskih sura, ima 48 stranica, u sebi ima i najveličanstveni ajet, ajetul kursi i brojne druge odlike vrline je krase. U našoj zadnjoj emisiji iz komentara sure El Bekare govorili smo o događaju kada je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio Adema alihi salam. Kada je završio s njegovim stvaranjem, naredio je melekima da Ademu učine seđdu poštovanja. Na takav način da iskažu poštovanje novom stvorenju. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio prije čovjeka, prije Adama, dakle prije ljudskog roda stvorio je druge svjetove, druga stvorenja. Nakon toga najavio je stvaranje čovjeka i da će čovjeka učiniti svojim namjesnikom na zemlji, to jest onim preko koga će Allah subhanahu wa ta'ala dostavljati svoje naredbe i zabrane, uspostavljati red na zemlji i slično. Pa nakon što je stvorio Adema, završio s njegovim stvaranjem, ukazivanjima i eh, hadisima, detaljno se opisuje kako je teklo to stvaranje i od čega je čovjek stvoren. Kada je Allah subhanahu wa ta'ala završio sa stvaranjem Adema, naredio je melekima da padnu na seždu poštovanja, da iskažu na takav način poštovanje prema novom stvorenju, pa su se svi meleki odazvali tome. U tome je bio ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah je to naredio. Pa su se svi meleki bez pogovora odazvali i pali na seždu poštovanja Ademu. Među njima je bio šeitan, među melekima je bio šeitan. Komentatori Kur'ana i drugi učenjaci spominju razloge zbog čega otkuda šeitan među melekima. Jedni od njih kažu da je imao ogromno znanje. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala zbog šeitan E, vrijednosti tog znanja, zbog počasti znanja, dao da i šeitan boravi među melekima, da bude dakle u tom veličanstvenom skupu. Međutim, tada se šeitan uzoholio, pa je on odbio da padne na seždu Ademu. Uzoholio se i počeo da se oholi nad Allahom dželavala naredbom, govoreći ja sam bolji od njega, od Adema. Ja sam bolji od tog čovjeka, od tog novog stvorenja. Mene si stvorio od vatre, njega si stvorio od zemlje. Otkuda da ja njemu padam na seždu? Uzoholio se, počeo se raspravljati sa Allahom subhanahu wa ta'ala, Allah dželovala i njega stvorio. I on je samo njegovo stvorenje, je dželovala stvorenje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala tada je šeitana istjerao iz tog veličanstvenog skupa, istjerao ga iz dženneta. Nakon što je stvorio Adema, Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je od Adema Havu. Također ukazivanjima se spominje kako i od čega je stvorena Hava. Zatim je Allah subhanahu wa ta'ala Adamu i Havi rekao da borave u džennetu. U džennetu u koji će kasnije, nakon sudnjeg dana, nakon proživljenja, biti nastanjeni svi vjernici dao im je Allah subhanahu wa ta'ala da borave u džennetu i da jedu iz njega, da uživaju u njemu, jedu i piju iz njega što god hoće. Izuzev jednog stabla, da se ne primiču tom stablu, zabranjenom stablu. Pa je Adem alihi salavcom tako i postupao. Odazvao se Allahu je naredbi, čuvao se tog stabla. Međutim, šeitan, nakon što je protjeran iz dženneta, počeo je da zavidi Ademu alihi salatu wasalam. I obećao je šeitan Allahu subhanahu wa ta'ala da će zavoditi Adema i da će kasnije zavoditi njegovo potomstvo, da će im prilaziti sa svih strana, samo da ih odvrati od puta koji vodi do tog dženneta iz kojeg je šeitan istjeran. Bio je zavidan. Pa je približio se džennetu i izvan dženneta dozivao Adema alihi salatu wasalam, i nagovarao ga na to zabranjeno stablo, uljepšavao mu zabranu, spominjao, navodio od sebe zašto je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio to stablo, kako Adem ne bi bio vječan, jer je Allah subhanahu wa ta'ala jedini vječan. Pogledajmo čime se sve šeitan služi. Našta ljude nagovara? I to je zasigurno prvo i najveće dakle, Čemu šeitan nagovara ljude da Allahu smatraju nekoga ravnim? Zašto? Zato što to Allah ne oprašta. Zato što to Allah ne oprašta širk. Da se neko smatra Allahu ravnim, da je neko poput Allaha subhanahu wa ta'ala, to Allah neće oprostiti. Zato je šeitan posticao Adema na to, govoreći to je drvo vječnosti. Ko kuša plodove snjega, živjeće vječno, imaće ogromnu vlast, neizmjerno veliku vlast, vladaće svim Allah dželevala je vječan. Allah subhanahu wa ta'la vlada svim. To je u njegovim rukama. Nagovarao ga je na mnoge načine da bi na kraju Adem alihi salatu sam posustao i počeo da kuša plodove sa tog stabla. Ogriješio se od Allaha subhanahu wa ta'la naredbu. Allah subhanahu wa ta'la ga dozvao i upoznao ga sa blagodati koje mu je dao i zatražio od Adema, zatražio od Adema da se pokaje zbog toga što se oglušio tu naredbu, za prekršenu naredbu, Adem alihi salatu oslam trebao je da se pokaje. Pa se Adem i pokajao. Nije bio poput šeitana. Šeitan, kada je zatraženo od njega, kada je upitan zbog čega je to uradio, hoće li se ostaviti toga, počeo se oholiti, počeo se uzdizati, počeo se suprostavljati Allahu, dok Adem alihi salatu oslam se pokorio. Allah subhanahu wa ta'ala zatražio je od Adema i Have da kažu Rabbena zalemna enfusena wa in lem tagfir lana wa tarhamna lanaku nenne minel khasirin. Gospodaru naš, doista smo mi sebi učinili nepravdu, učinili nasilje, mi smo se ogriješili. Pa ako nam ti ne oprostiš i ako nam se ne smiluješ, mi ćemo zasigurno biti od stradalih. Mi ćemo zasigurno stradati. Allah subhanahu wa ta'ala je preporučio Ademu da kaže ove riječi na ovakav način da se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala i to je Adem i učinio kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتِ فَتَابِ عَلِهِ Pa je Adem prihvatio riječi od svoga gospodara, rekao te riječi فَتَابِ عَلِهِ pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala i oprostio jer je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv i svoje milosti mnogo, mnogo i prašta. Nakon toga, dakle, jeste pokajanje za taj grih, međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje zakone, Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje propise, ima svoje principe. Nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala je rekao da izađu iz dženneta svi. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala je spustio Adema, Havu i šeitana, spustio je na Dunjaluk. I rekao svima njima da će boraviti na Dunjaluku i uživati na Dunjaluku do određenog roka. Da je Dunjaluk, odnosno da je zemlja, spustio ih je na zemlju, da je zemlja mjesto njihovog boravišta i njihova uživanja, međutim do određenog dana, kada će nastupiti sudnji dan, posljednji dan, kada dolazi ahiret, a odlazi dunjaluk. Nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava da nikoga od njih nije spustio na zemlju radi igre i zabave, nije ih prepustio njima samima. Već kaže Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ I mi smo rekli svima njima, i šeitanu, i Ademu, i Havi, izlazite svi iz dženneta, spuštajte se svi iz dženneta na zemlju, izlazite i spuštajte se na zemlju. Fa imma jeti jennekum minni huda. Od mene će vam dolaziti uputa. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, od mene će vam zasigurno dolaziti uputa. Dolaziće vam poslanici. Ademe, od tebe će nastati ljudski rod. Među tim ljudima će biti poslanika. Dolazit će u određenim vremenima ljudima da ih podstaknu na Allaha, da ih podsjete na Allaha subhanahu wa ta'ala. Doći će sa propisima, naredbama, zabranama tim ljudima putem kojih će obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala. Dolazit će vam poslanici, dolazit će vam s njima knjige, objave. To je moja uputa. Uputa koja vodi do mene. Upustvo, vodič koji vode do Allaha subhanahu wa ta'ala. Fa imma je'ti ennekum minni huda. Fa men tebi'a hudaje, fa la haufun alihim, wa lahum jahzanun. Pa onaj koji bude slijedio moju uputu od ademe tvojih potomaka, od ljudi, onaj koji bude slijedio ta moja upustva, ko se bude odazivao tome, prihvatio to i slijedio, fela haufun alihim walahum jahzenun. Takvi neće ni od čega strahovati u budućnosti, niti će i za čim tugovati u svojoj prošlosti, u onome što ih je prošlo na Dunjaluku. Pa dakle, vidimo iz ovog kuranskog ajeta da nas Allah subhanahu wa ta'ala nije doveo na ovaj dunjaluk, na ovu zemlju tek tako. I da nas je prepustio nama samima, zasigurno mi bismo činili nered. Prosibali bismo krv, kaljali čast jedan drugome, kao što su se meleki toga i pobojali, kada je Allah subhanahu wa ta'ala nagovijestio stvaranje čovjeka i njegovo spuštanje na zemlju meleki su se pobojali i rekli za će biti na zemlji, za ćeš stvoriti onoga koji će prosipati, zemlj, prosipati krv, činiti nered na zemlji. I doista oni koji ne slijede upustva, Allaha subhanahu wa ta'ala, oni čine nered na zemlji. Jer Allah subhanahu wa ta'ala želi mir. Allah želi pravdu, on je pravedan, voli pravdu i želi svima nama da budemo pravedni, zabranio nam je nepravdu. Želi da uspostavljamo red, želi da svi mi živimo u miru i Allah subhanahu wa ta'ala u tom cilju je slavo svoje poslanike, Slavu objavljivao svoje knjige. Pa onaj koji bude slijedio ta upustva, Allaha subhanahu wa ta'ala, on će zasigurno ispuniti svoj cilj na dunjalku. Neće provesti svoj život na dunjalku u igri i zabavi, već će provesti svoj cilj na dunjalku u ovom životu, ovo svjetskom životu, ono, onaj cilj zbog čega je stvoren. Kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ Nijednog džina i nijednog čovjeka ja nisam stvorio osim da me obožavaju, da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala, zbog toga smo dovedeni i spušteni na zemlju, na ovaj svijet. Pa dakle, Allah subhanahu wa ta'ala nije nas stvorio iz igre i zabave. Stvorio nas je radi ibadeta njemu. Nije nam ostavio nama samima da mi izmišljamo, lutamo, tumaramo kako obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala. Već je rekao, fa imma je'tijennekum minni huda. Od mene će vam dolaziti uputa. Od mene će vam dolaziti uputa. Pa vidimo također, dakle, iz ovog dijela Kur'anskog ajta, da pravi put jeste samo onaj put koji dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Da uputa je samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne može čovjek biti na uputi slijedeći neka druga učenja slijedeći neke druge knjige, izučavajući ovo ili ono. Uputa, kaže Allah subhanahu wa ta'la, fa ima jeti jennekum mini huda. Pa će vam od mene zasigurno dolaziti uputa. Ono na osnovu čega čovjek će biti upućen, čovjek će biti Allahu pokoran rob. Čovjek će ispuniti svoj cilj kako treba. Od mene, će vam dolaziti to. Ako budete to prihvatili, bit ćete na pravom putu. Dakle, uputa je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne mogu se slijediti neke druge knjige mimo Allaha subhanahu wa ta'ala objave Kur'an i Kerima. Neka druga kazivanja, neke druge riječi, nečiji drugi propisi mimo hadisa, sunneta Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, onoga s čime on došao od Allaha, on s tim nije došao od sebe, On je govorio samo ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala objavljivao. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pa samo tako čovjek može biti upućen. Samo na takav način čovjek može da ide do Allaha subhanahu wa ta'ala da ispuni svoj cilj i da ga Allah subhanahu wa ta'ala za njega nagradi. Pa dakle, uputa je od Allaha subhanahu wa ta'ala i ni od koga drugoga. Onaj koji bude slijedio tu uputu, on će biti siguran fa imma yati yanakum minni huda pa će vam od mene za sigurno dolaziti uputa femen tebija hudaje fala khawfun alayhi wala hum yahzanun pa ko bude slijedio tu moju uputu on neće ni od čega strahovati niti će iza čim žalostiti se dakle on će biti siguran neće ni od čega strahovati niti će biti zabrinut tužan biće sretan biće radostan sreća radost sigurnost nalazi se samo u Allahoj dželavala vjeri. I zasigurno pitajte sve one koji su provodili svoj život u svemu i svačemu ranije, nakon što su postali pravi muslimani, ne dakle samo jezikom i ničim drugim, promjenom imena i ničim drugim, ne, Vez dakle doista postali pravi muslimani, musliman postao pravi. Musliman znači onaj koji je pokoran Allahu. Esleme, yuslimu, islam, znači islam, znači pokornost, predanost Allahu. Što Allah naredi, tome se odazivan. Muslimani jesu oni koji se odazivaju Allahu ne svojim prohtjevima, svojim strastima, govorima ovoga ili onoga, ne, već ono što Allah kaže u Kur'anu, što kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam u hadisu, to su muslimani. Makar ih danas čak sami oni koji nose islamska imena, muslimanska imena, nazivali ovim ili onim imenima. Znamo dobro danas da onaj mladić, ona djevojka, ona osoba koja klanja pet dnevnih namaza nazivaju nazivaju ovim milionim imenima te osobe. Allah traži od nas da klanjamo pet puta danas, da klanjamo sabah, podne, kindiju, akšam, jaciju. Allah to traži i kaže da se bez toga ne može biti musliman. Bez namaza nema islama. Ma selekekum fi saqar bit će džehennemlije, stanovnici džehennema upitani u džehennemu, šta vas je dovelo u džehennem, u sekar? Jedno od imena džehennema jeste sekar, pa će biti upitani šta vas je dovelo, zbog čega ste sada u džehennemu, odgovorit će lem neku minel musallin. Nismo bili od klanjača. Nismo klanjali. Nismo se odazvali Allahovoj uputi. Nismo slušali Allaha već smo slušali ovoga ili onoga, i smijavali smo se sa Allahovim robovima, pokornim robovima, nazivali smo, nazivali smo ih ovim ili onim imenima, a oni su bili muslimani, nismo mi. Zato smo zaglavili ovdje gdje smo zaglavili. Dakle, kaže Allah subhanahu wa ta'ala da sigurnost, spokojnost, sreću, radost i mir nalazi čovjek samo u Allahovoj uputi, Allahovim riječima, pridržavajući se Allahovih propisa, čuvajući Allahove granice, ono što je Allah naredio čineći i ono što je Allah zabranio ostavljajući. Molimo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slijede Allahu subhanahu wa ta'ala uputu Kur'an i Kerim i sunnet njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da nas učini od onih koji će biti sigurni na Dunjaluku i sretni također na Dunjaluku i ako Bog da sutra na drugom svijetu, ahiretu, biti sigurni od velikog straha, od sudnjeg dana, biti sigurni od džehennema i biti sretni i radosni, uživati u džennetskim uživanjima, gledajući u Allaho dželjavala plemenito lice.